Sura 112 Al-Ikhlas Iskrenost Mek 4 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Kul Allahu ahad Reci On je Allah Jedan Allahu samad Allah je utočište svakom. Lam yalid wa lam yulad. Nije rodio i rođen nije. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. I nikomu ravan nije.